боби бистусеюм сипас исо ба мардум ва шогирдонаш гуфт шариатдонон ва фарисиён барои шаҳр додани шариати мусо ҳақ доранд он чи онҳо шаҳр медиҳанд гӯш кунед ва иҷро намоед бо вуҷуди ин ба рафторашон тақлид накунед чунки худи онҳо гуфтаҳояшонро иҷро намекунанд онҳо борҳои гаронеро ки бардоштанашон вазнин аст ба дӯши одамон мегузоранд аммо барои бардошта бурдани онҳо дасти ёрӣ ҳам дароз намекунанд кору борашон фақат дар назди мардум худнамоӣ кардан аст ана ба қуттичаҳои оятдори пешонияшон нигоҳ кунед ки чӣ хел васеянд ё ба пӯпакҳои домани либосашон нигоҳ кунед ки чӣ хел дарозанд آنها در بزمها بالا نشینی را نقض می بینند و در عبادت خانه ها به جایهای بهترین می شینند. با آنها معقول است که خلق در بازارها با عزت و احترام آنها را استاد گفته سلامشان دهند. اما شما را نباید عنوانهای استاد دهند زیرا شما برای یکدیگر برادر حساب می شوید و فقط یک استاد دارید. عنوان پدر را نیز به کسی در روی زمین ندهید از بس که فقط یک پدر در آسمان دارید. شما را رئیس هم نباید خوانند چون که مسیح رئیس یکه و یگانه شما هست. کسی بزرگترین در بین شما باید خدمتگارتان باشد. هر کسی که خود را کلان می گیرد پست می شود و برعکس هر کسی که خود را خاکسار می گیرد سربلند می شود. وای بر حال شما شریعت دانان و فریسیان درویه чунки шумо дари подшоҳии худоро ба рӯи одамон баста на худатон аз он медарояду на ба дигарон ки даромадан мехоҳанд роҳ медиҳед вой бар ҳоли шумо шариатдонону фарисиёни дурӯя чунки шумо бо баҳру хушкӣ роҳҳои дуру дароз тай менамоед то ақаллан касеро пайдо кунед ки ба дини шумо мегузашта бошад лекин вақте ки чунин одамро пайдо мекунед вай ро аз худатон ду маротиба зиёдтар сазовори дузах мегардонед вой бар ҳоли шумо раҳнамоёни кур шумо таълим медиҳед ки агар касе ба хонаи худо қавлу қасам хӯрад қасамаш эътибор надорад аммо агар ба тиллое ки дар хонаи худо ҳаст қавлу қасам хӯрад қавлашро ҳатман бояд иҷро кунад эй курони беақл охир қадри чӣ баландтар аст тилло یا اینکه خانه خدا که تیلای در آن بوده را مقدس میگرداند شما باز تعلیم می دهید که اگر کسی به قربانگاه قول و قسم خورد قسمش اعتبار ندارد اما اگر به قربانی بالای قربانگاه بوده قول و قسم خورد قولش را حتما باید اجرا کند ای کوران آخر چه قدری بیشتری دارد قربانی یا قربانگاهی که قربانی را مقدس می گرداند؟ ин на касе ки ба қурбонгоҳ қасам хӯрад вай ҳам ба қурбонгоҳ ва ҳам ба қурбоние ки болои он аст қасам мехӯрад ва касе ба хонаи худо қасам хӯрад вай ҳам ба хонаи худо ва ҳам ба худо ки дар он ҷо макон дорад қасам мехӯрад инчунин касе ба осмон қасам хӯрад вай ба тахти худо ва ҳам ба касе ки дар он тахт менишинад қасам мехӯрад вой бар ҳоли шумо шариатдонону фарисиёни дурӯя чунки шумо аз ҳосили зираву шибити пудина ҳиссаи даҳумро месупоред аммо таълимоти муҳимтарини шариатро дар бораи нишон додани адолат раҳм ва вафодорӣ пурра риоя намекунед шумо мебоист ин қонунҳоро риоя мекардеду қонунҳои дигарро низ беэътибор намемондед эй роҳнамоёни кӯр шумо нӯшокиатонро аз дока мегузаронед ки мабодо магас дар дарунаш набошад аммо шутурро фурӯ мебаред вой бар ҳоли шумо шариатдонону фарисиёни дурӯя чунки шумо беруни косаву пиёларо мешӯеду дарунашон бошад аз он чизҳое ки шумо бо зулму чашмгуруснагӣ ба даст овардаед пур аст эй фарисиёни кур аввал даруни косаро аз ифлосӣ тоза кунед آنگاه بیرونی آن هم تازه می شود وای بر حال شما شریعت دانان و فریسیان درویه چون که شما مثل مقبره های سفید کرده شده هستید که از بیرون نمودی خوب دارند اما درونشان پر از های مرده ها و هر گونه افلاسی هاست اینن همین طور نمودی ظاهری شما نیز در نظر آدمان به نکوکاران مانند است اما درونتان پر از درویگی و گناه می باشد вой бар ҳоли шумо шариатдонону фарисиёни дурӯя чунки шумо барои пайғамбарон ва накӯкорон мақбараҳои зебо сохта онҳоро ором медиҳед боз мегӯед ки агар дар замонҳои аҷдодонатон зиндагӣ мекардед ҳаргиз ҳамроҳи онҳо ба хунрезии пайғамбарон даст намезадед бо ин суханонатон бар зидди худ шаҳодат медиҳед ки шумо дар ҳақиқат фарзандони ҳамон кушандагони пайғамбарон ҳастед хуш кори саркардаи аҷдодонатонро ҳоло шумо ба охир расондед эй морон ва морзодагони маккор нахот гумон кунед ки аз ҳукми ба дӯзах рафтан халосӣ ёфта метавонед инак ба шумо мегӯям ки ба наздатон пайғамбарону ҳокимону муаллимонро мефиристам ва шумо баъзеи онҳоро мекушед ва баъзеашонро ба салиб меҳкуб мекунед баъзеашонро дар ибодатхонаҳои худ қамчинкорӣ карда шаҳр ба шаҳр дунболагирӣ мекунед ман онҳоро барои он мефиристам ки ҷавобгарии марги ҳамаи одамони бегуноҳ аз ҳобили беайб сар карда то закарияи писари баракё ки байни муқаддастарин ҷои хонаи худо ва қурбонгоҳ кушта шуда буд ба гардани шумо афтад به راستی به شما میگویم این نسل برای همه این کشتارها جزا میبیند عیسی سخنش را دوام داده گفت ای یروسلیم یروسلیم پیغمبران را میکشی و آنهایی را که خدا به نزدت میفرستد سنگسار میکنی من بارها آرزو داشتم مثل مرغی که چوجه هایش را زیر بالهایش جمع میکند ساکنانت را در گرد خود جمع آورم ولی تو راه ندادی اکنون خانه خدا در تو خالی و به پرستار میماند حالا به شما میگویم که میم بعد تا برکت یابد کسی که از نام خداوند می آید نگویید مرا نخواهید دید